Viable iam sequis en la interretto, testoin privia person tipo. Tio in kiwi diras, ciu vi havas rujan au flavan personetson. Ili shainas amusai, ciu ne? Sed la sama speco de testoi, estas anca usatai seriose. Dum dungai procesoi, por formi te amoin, cae ecce rendevuae reteioi. Tamen, oni estus in garda, Multae al tivi testoi usas coloroin por caracterisi homoin. Exemple, rugio indicas dominetson cae gvidemon, flavo signifas inspiremon, verdo montras stabilezon cae tiel plu. Sed jen la problemo. La plimulto de tiui testoi ne estas basitae sur vera scienzo. Ili estas pseudoscienzo. Aspectas scienzae, sed ne estas scienzo funccias per travideblezzo. Oni povas vidi kiom da homoi partoprenis en esploro, kiu faris cin, kiel oni strukturigis cin, kai kia in resulto in Sed ce personets testoi, oni ofte ne ricevas tiuin informoin. Multai estas faritai de firmaoi, kiui ne volas malcasi sia in metodoin. Do ecce se oni volas compreni pli, mal multe eblas excii. Oni ofte audas che iui testoi basigia sur la teorioe de Carl Jung. Jung estis svisa psichiatro en la comenzo de la dudecai arcento. Lien conducis ideoin kiel introvertezzo cae extravertezzo, kiui nun shaina suffice normalae. Sed la vero estas che Jung ne faris modernan scienzan esploradon. Li combinis siain proprain observajoin cun ideoi el mitologio cae ec parapsicologio, mm kiel telepatio. Crome, multae testoi mixas diversain teorioin sen cohera logico. Et se quelca ideoi estas science esploritaj, ofte tio ocasis nur ce tre limigitae gruppoi. Cae se vi ne apartenas al tia grupo, la resulto por vi ne multe valoras. Ancao gravas cii, che tioi testoi prescau ciam donas positivain rezultoin. Ciel horoscopoi, ili donas generalain cae agrablain etikedoin, ciui placas al ciui. Sed ili povas ancau crei la malgiustan ideon che via personezzo estas constanta facto, ciam reale homoi povas shangigi. Pli fidindai estas la person tip testoi pri la tiel nomatae grandae quin, ciui mesuras vin lau quin dimensioi, ciom exterema, zorgema, emocie stabila, afabla cae mal fermita al nova espertoi viestas. Tioi testoi havas scienzan sub Sed ec tiam, ne estas necese en schlossi vin en unus catolon. Vi estas pliol coloro, au diagramo. Vi estas viva, complexa, cae capabla evolui.